na kojim želimo biti i ostati. Put kojim želimo ići do sudnjeg dana. Staza onih za koje znamo kako su završili na ovom svijetu. Mnogima trn u oku. Put vjernika. www.paltalet.com Vjernika. O ti koji imetak skupljaš, o ti koji se boriš da izgrađuješ, tako mi Allaha od svog tvog, od čitavog tvog imetka, tvoji su samo čefin. Tvoji su samo čefin. Čak šta više, sav tvoj imetak, jel tako, ide ka uništenju i nestanju a tvoje tijelo u prašinu i zemlju. الحياة الدنيا إلا متاع أحد الصحابة بل أحد التابعين قيل له وهو قبل الموت يبكي تخاف من الموت أنت خائف الآن من الموت قال تظنون أني أخاف من الموت والله لا أخاف من الموت إنما أخاف مما بعد الموت الموت الموت كلمه تقف عندها كل مفردات الحياه الموت تتزل الأرواح حينما اسمع وقع خطاه وقفت وراعني القبر سقطت يديك وتتفوق تكون سقط سألت رفاة صاحبه إنا naravno, sada ako na primjer, večeras sjedi ovdje i govorimo o smrti. Govorimo kako su učenjaci govorili o smrti. Nije ona insan koji ovu ovdje sjedio isti kao onaj koji je sjedio pred televizorom. Isto ovo vrijeme. Je li isto njihovo stanje? Je li isto njihov nama. Je li isto i njihov ima? Ista ubijeđenost u Allaha, u Allahu obećanja? Je li isto njihovo raspoloženje naspram Allaha? je li ta njihova nada da će Islam uspjeti i da će on kao pojedinac uspjeti? Ništa nije isto. Znači to je, to omekšava srce. عليك الترب ما ذكروا وبعدك قاسم الأموال تبروا وزوجتك التي ثكلات لها في بعضهم وطروا وأبناء لك افترقوا هناك ببعضهم غدروا وزوجتك التي ثكلات لها في بعضهم وطر Ustani iz ovog sna, budi se i učini svoja dobra djela pripremom za ovo.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 Pa smo spomenuli one kategorije ljudi koji će biti sačuvani od kaburskog adaba. Pa smo spomenuli šehida, pa smo spomenuli onoga ko bude bdio na granicama prema neprijatelju, pa smo objasnili znači da to bdijenje na granicama prema neprijatelju obuhvata i boravak, namjerni boravak, je tako, na mjestu gdje se očekuje mobilizacija, jel tako, ili odakle se očekuje da će krenuti vojni pohod iz želje da bi u njemu učestvovao. Pa čitavo vrijeme boravka tu na tom mjestu smatraće se šta da bdije na, na granicama i na prvim borbenim linijama. Ko umre bdijući na granicama i na prvim borbenim linijama. Zatim ko od muslimana umre u petak, tako petkom ko umre od muslimana prema ispravnoj predaji inša Allah da će ga Allah subhanahu sačuvati od kaburskog azaba. Zatim onaj ko umre od stomačne bolesti. I još se spominju, znači onaj ko bude učio suru mulk svako večer i tako dalje, znači e, neke druge kategorije, međutim za Allahovu pomoć ovo su ono što možemo sa sigurnošću spomenuti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će Allah subhanahu wa ta'ala sačuvati od kaburskog adabu. Amen. Večeras uz Allahovu pomoć govorimo o smrti kao vaiz jel tako? Šta je vaiz ili šta je vaz? Vaz u arapskom je znači opomena. Mi kažemo vaz. Jel' tako? Vaz to je govor, jel' tako, sračunat govor da se kroz njega uputi opomena, jel' tako? Pa mi bi ovako rekli, znači smrt je najveći vaz. Jel' tako? Najveći ders svakome od nas. Smrt je najveći ders i smrt je sama po sebi, jel tako, vas. Ali o toj smrti Allah subhanahu wa ta'ala je govorio i vazio i smrću opominjao Allahovog poslanika sallallahu alaihi a sahabi su jedni i druge i sami sebe opominjali i podsjećali na smrt. Učenjaci su govorili o smrti i podsjećali na nju i u svakom slučaju znači svako podsjećanje na smrt je u stvari podsticaj da se o njoj razmi, razmišlja. Da se o njoj razmišlja, da se ima stalno na umi smrt. Ova smrt o kojoj treba razmišljati, mi smo još prije spominjali nekoliko puta da je ona Allahov ajet, isto kao i život. Je tako? Allahov dokaz. Ono na što Allah smano tala upućuje da se o tome upućuje ljude da o tome razmisle tako? Da on daje život i smrt, upućuje ljude da razmišljaju o životu i život je svakako Allah subhanahu wa ta'ala ajet i dokaz, ali mnogi zanemaruju da je i smrt Allahov ajet i dokaz. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kefe tekfurune billahi wa kuntum amuaten fa ahjakum. Kako vi da ne vjerujete u Allaha a vi ste bili mrtvi pa vas oži, oživio. Ovo, tako mnogi zaboravljaju, da su bili mrtvi. Da Allah pano ta'ala nas stvorio od, od mrtvog i učinio nas živima. E sad, kad nas je Allah stvorio od mrtvog? Kad smo to bili mrtvi? A? Dok smo bili u utrobi majke mi smo bili mrtvi, jel tako? Nije bilo života u nama. Pa je došao melek i udahnuo duš, jel tako? E, tad je Allah subhanahu wa ta'ala od nas mrtvih stvorio nas žive i mi od tad smo živi. I to je Allahu dokaz, je ajat. A još prije, jel tako? Još prije Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio, jel tako, od od zemlje, ali tako, Allah subhanahu wa ta'ala stvara našu hranu, ono što mi jedemo stvara od čega? Od zemlje, ali tako? Pa onda od te zemlje stvara onaj prvi naš stadij, jel tako, česticu koja se ne vidi golim okom. Jel tako? Pa nas stvori od čega? Od zemlje, od mrtve zemlje. Pa onda ta čestica koja se ne vidi golim okom, Jel tako? Vidi sad tebe koliki si. O te čestice te vala stvori. Ali je dao da ona postepeno, jel tako, se razvije. Pa kad dosegne određenu stadi, onda udahne u njeg život i stvori ga kao posebnu, odvojenu, živu, jel tako, živu jedinku. Allah subhanahu nas pući, kako ne vjerujete u Allaha, bili ste mrtvi, pa vas on oživio. Zatim, i itukom, bili ste mrtvi, on vas je oživio, zatim će vas usmrt, usmrtiti i hijikom, a onda vas opet oživiti. Šta je čudo da nas ponovo oživi kad nas je već jednom prije oživio? Bili smo mrtvi pa nas oživio, jel tako? Kako je čudo i ko se čudi? Tako da nas poslije toga ponovo učini mrtvima, pa da nas opet proživi, proživi opet nakon naše smrti. Ali ovo što smo bili mrtvi, pa nas učinio živima je dokaz. Pa sad što smo živi, kad nas učini mrtvima je također šta? Dokaz da se o njemu razmisli. Prije smo govorili tako kako je Beduin jaha, ona svo, svojoj jahalici, ali tako, devi, i odjednom se njegova deva sruši. Padne mrtva I on siđe i voda oko nje. Čudi se, kaže. Šta ti? Postavlja se pitanja, ali tako? Hoda oko nje i gleda, ali tako? Razmišlja, šta to bi? Zašto ne ustaneš, kaže? Sad si hodao, sad nećeš. Jel tako? Zna on nam, razmišlja, jel tako? Kaže, vidi, vidim da se čita Obraćam se mrtvom. Mrtvo jahalcu. Noge zdrave, jel tako? Sve zdravo. Međutim, leži nepamećan. Šta ti je, jel tako? Šta je bilo ono što te činilo do malo prije da si hodu? I da si se kretu? šta je ono što ti je davalo snagu da malo prije da se krećeš, jel tako? Šta ti je davalo život? A šta je ono što te učinilo sad da ne možeš da makneš? Šta je to? Tako. I šta te sprečava da se sad ponovo krećeš kao što se malo prije kretu? To je sve pitanje, tako, za razmišljanje pa je i ta smrt u svakom slučaju tako Allah subhanahu wa ta'ala ajet i, i dokaz. Ona je stvar kojom su ljudi opomenuti. Ona je stvar kojom Allah subhanahu wa ta'ala opominje koga? Allahu poslanika sallallahu alaihi Smrt je opomena. Smrt je stvar koja treba da bude opomena. Svakome, svakome ko imalo razmisliti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala opominje svog poslanika sallallahu alaihi wa sallam smrću. Pa kaže inneke mejitum wa innehum mejitum. I ti si mrtav, a i oni su mrtvi. Šta je ovo? Allah subhanahu wa ta'ala opominje Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da će umrijeti. Tako? da će umrijeti, da mu smrt dolazi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže ti si mrtav. A on živ, njemu, dolazi objava. Allah subhanahu wa ta'ala mu kaže ti si mrtav, ti si mejit, ti si zaista mejit. Zašto je ovo došlo tu tako? Ti si stvarno gotovo, mejit. To je izraz, tako, da budeš to upečatljiviji da Resul sallallahu alaihi sallam to doživi što snažnije. Jel tako? Kao kad neko od nas ili kad nekome od nas neko prijeti i kaže mrtav Govori u prošlom vremenu, kao da već je mrtav. Hoće da kaže sigurno će tu. tako? E vidi, Resul sallallahu alaihi sallam dobio objavu. Ovaj ajet, ti si mrtav, ti si zaista stvarno mrtav. Znači to je činjenica koja će sigurno biti. U prošlom vremenu ti si već mrtav. Kao da je Resul sallallahu alaihi već mrtav. Zašto? Zato što je to sigurna stvar koja će biti. A pa i oni će biti mrtvi. Pa Allah subhanahu ta'ala samog poslanika sallallahu alaihi sallam šta? Opominje smrću. Kaže u hadithu Rasul sallallahu alaihi sallam koji bilježi Tabarani Ebu Naima, eh, Hakim i tako dalje od Ali radijallahu an da je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem došao mi je Džibril pa mi je rekao došao mi je Džibril pa mi je rekao o Muhammede Išma ši živi koliko hoćeš fe inneke mejitun ti si zaista mrtav živi koliko hoćeš ali ti si zaista nakon tog života, jel tako, na kraju opet mrtav, sigurno ćeš umrijeti. وأحبب من شئت فإنك مفارقه Voli Muhammeda ti koga god hoćeš, ali ćeš se sigurno sa njim rastati. Allahu akbar. Hm? Voli koga god hoćeš, ali sigurno ćeš se od njega rastaviti. Wa'mal ma ši't, fa inneke muđezijun bihi. Radi šta god hoćeš, ali ti ćeš sigurno dobiti nadoknadu za to. Ili to će sigurno biti isplaćeno. Ti ćeš onako kako budeš radio biti nagrađen. Džeza je ono što se dobije za uzvrat. Jel tako? Ono što se dobije za uzvrat. Radi šta god hoćeš, ti ćeš da svoja djela dobiti uzvrat. Jel tako? Pa ako su dobra, šta? Bit će ti dobrim isplaćen. Ako su loša, loše će im biti isplaćen. Pa kaže, radi šta god hoćeš, ali ti ćeš da svoja djela dobiti isplatku. Hvala. Enne šarafel mumini bil Znaj da je dostojanstvo mu'mina i njegova čast u noćnom namazu. Njegovom stojanju noću. Znaj da je čast mu'mina u njegovom noćnom namazu. Pogledajte, braćo, danas na Dunjalu, šta ljudi sve rade radi časti i ugleda šta su sve spremni uraditi. I to je jedna nemilosrdna borba, jel tako? Ali Resul sallallahu alaihi sallam upozorava da je pohlepa za čašću i ugledom jedna od najopasnijih stvari za vjeru čovjeka, za njegov din. Pohlepa, jel tako, za čašću i ugledom i imetkom, kaže Resul sallallahu alaihi sallam hadithu da je ova borba za čast i ugled šta opasnija za vjeru nego dva gladna vuka. Za ugled i za imetak. Nego dva gladna vuka za stado ovaca. Zašto? Zato što su ovo dvije stvari. O tako? Borba za čast i imetak. O tako? Pa ova dva, ove dvije borbe i ova dva, ove dvije pohlepe opasnije, opasnije su po vjeru čovjeka nego dva gladna vuka za stado ovaca jedan gladan vuk kad uđe u stado ovaca, ono je, o tako? Gotovo, nema. A dva gladna vuka onda pogotovo... Nema A, neće ništa od toga ostati. Ali vidi ovdje, Resul sallallahu alaihi sallam, umjesto da se ljudi bore na način kako je njima, kako oni misle da će doći do časti i ugleda, jel tako? Da će postati ugledni, Umjesto tako da se bore, Rasul sallallahu alaihi ve usmjerava kako? Zaista je čast mu'mina u noćnu namazu. U namazu koji nije vađen, jel tako? Na fila je, u namazu koji se klanja u dubokoj noći, kad ga niko ne vidi. Vidi Allah. Jel tako? Ali ga vidi Allah subhanahu i u tome je njegova čast. I u je njegova čast. وَعِزُّهُ istignahu anin nas. I zaista je čovjekovo dostojanstvo, izze, ponos. U čemu je čovjekov ponos, mu'minov ponos? Da bude neovisan od ljudi. Ovdje u smislu da bude neovisan od ljudi, u kojem smislu? Da ne traži ništa od ljudi. Da ne traži ništa od ljudi. Pa u drugim predajima Rasul sallallahu alaihi sellem nas podučava šta ovo znači. Pa kaže šta? Allah subhanahu wa ta'ala voli da se od njeg tra, traži, je tako? A ljudi ne vole da se od njih traži. tako? Pa onda od ljudi ne treba ne treba tražiti. U tome je ponos mu'mina, a njegova čast je u čemu? U noćnom namazu. Ovako dolazi opomena Rasulu sallallahu alaihi sallam. Kaže, došao mi je Džibril, a tako, ovo je objava, došao mi je Džibril i kaže, o Muhammede, ali tako, sallallahu alaihi wasallam, živi koliko god hoćeš, ali ti ćeš umrijeti, voli koga god hoćeš, ali ti ćeš se sa njim ra rastati. Ali ti ćeš se sa njim rastati. E, ovo je bio, znači, put i na ovakav i sličan način su se i sami ashabi Ridvanullahi alehim šta opo, opominjali. Jedni drugi na smrt, na smrt podsjećali. Poznata je predaja Ali ibn Abi Taliba radijallahu anhu da je on govorio, kad je govorio o smrti i vazio, jel tako opominjao ashabe na smrt, pa bi govorio Dunjaluk ostaje iza tvojih leđa. Dunjaluk ode i ostaje iza tebe. A ahirat ti dolazi u susret. Vidite ovog slikovitog govora, je tako? Dunjaluk je svakako iza tebe, prošlost. A ono što je ispred tebe, što ti dolazi u susret, to je Ahirat. A svako od ovo dvoje ima svoje sinove. U kom smislu sinove ima one koji za njima žu, žude, teže. I Dunjaluk ima svoje sinove Hirat ima svoje sinove, jel tako? Svaki od ovo dvoje ima svoje sinove. Pa budite sinovi Ahireta. U smislu šta? Težite ka Ahiretu, jer to je svakako ono što vam do, dolazi. Ako budete težili za onim što je prošlo, to je prošlo, odete. Neće više. Neće više vratiti, tako? E, težite, budete sinovi ahireta. Nemojte biti sinovi dunjaluka. Fa inna li Danas je prostor za rad, a nema polaganja raču, računa. Danas misli se na, dunja, na dunjaluku. Na dunjaluku se radi, a nema polaganja računa. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ A sutra na ahiretu svodi se račun, a nemaš prilike da, ra, da radiš. Znači sad zarađuješ, a nema svođenja računa. Na ahiretu se svodi račun, ali nemaš prilike da, zara, da zaradiš. Nemaš prilike da zaradiš. Pa je ovo opomena na što? Na smrt. Iskoristite priliku dok ste još na Dunjaluku. zaradite još dok imaš priliku, jel tako, dok imaš šansu zaradi, kad se počne svoj račun i isplaćivati gotovo. Nema više zarađivanja. Što si zaradio? Zaradio. Molim Allah Svano Tara da nas učini od onih koji će raditi, a koji će sutra, koji će danas raditi, a koji će sutra lahko račun položiti. Molim Allah Svano Tara, čak što više danas u dženet vede bez polaganje računa. Isto tako su ovim putem išli učenjaci ovog ummeta i vazili i opominjali sebe i druge govorom o smrti. Govoreći o smrti. Pa kaže imam Kurtovi govoreći o smrti i obraća se u drugom licu, tako? Kao meni da se obraća, kao tebi, tako? Pa kaže razmisli o ti koji si obmanut u pogledu smrti i smrtnih, muka. Razmisli o ti koji si obmanut u pogledu smrti i smrtnih muka i teškoće smrtne čaše i njene gorčine. I teškoće smrtne čaše i njene gorčine. kako je smrt najiskrenije obećanje. O tako? Vad. Smrt je šta? Najiskrenije obećanje. Sigurno će, najstiritije obećanje, sigurno svakome doći. O kako je smrt najpravedniji sudje. Pravednost je u tome šta? Što će svako okost, svakome doći dovoljna, zar nije dovoljna smrt da se srca uplaše i, da, i zar nije smrt ta koja oči suzama orosi i zar nije smrt ta koja rastavlja družinu? Rastavlja družinu. Zar nije smrt ta koja uništava slasti i zar nije smrt ta koja prekida nade, planove, jel tako? Ti imaš neke nade, zaminje. <clears throat> Šta će to prekinuti? Smrt. Zar nije smrt ta koja prekida te nade? Zatim kaže, jesi li razmislio, o sine Ademov, o danu kad će ti doći smrt, o danu kad ćeš biti E, ophrvan, je tako? Kad će biti savladan, misli se šta? Kad budeš oboren, bačen na zemlju, u kojom smislu? Kad ti dođe smrt. Jesi li razmislio o tom danu? Jesi li razmislio o danu kad ćeš ići s ovog svijeta? Kad ćeš iz ovog prostranstva na Dunjaluku biti preseljen u tjesnac ka kabura. Kad ćete napustiti i na cjedilu ostaviti tvoji prijatelji i saputnici. Neće niko s tobom u kaburu. Ni Znači nema tog prijatelja i ahbaba koji bi s tobom u Niko, svi ćete napustiti. Na cjedilu ćete ostaviti. I kad ćete ostaviti i napustiti tvoj brat tvoj rođeni brat, jel tako? I tvoj prijatelj. Kad ćeš iz udobne postelje i pokrivača i njihove nježnosti, jel tako? Nježnosti posteljine, jel tako? Posteljina se bira od, jel tako, najnježnijih platana, je tako, platno koje je nježno, koje je blago kad legneš da bude mehko, je tako, a, da bude, je, e, kad budeš, kaže, izvađen iz svoje udobne postelje i posteljine, je tako, i pokrivača koji su ti nježni i to bude zamijenjeno čine. Zemljom i ciglom zemlja ti je prostirka, cigla, pokrivač. Što ovdje cigla? Mi možemo reći daska, je tako? Zato što je običaj ovih muslimana bio šta i dan danas je da umjesto daske stavljaju ciglu. Kod nas stavlja daska. o tako? Ispod tebe je zemlja, iznad tebe je daska. Nema a, udobne posteljine. O ti koji imetak skupljaš, o ti koji se boriš da izgrađuješ. Tako mi Allaha od svog tvog, od čitavog tvog imetka, tvoji su samo čefin, Tvoji su samo čefin. Čak šta više, sav tvoj imetak, jel tako, ide ka uništenju i nestanku, a tvoje tijelo u prašinu i zemlju. Pa kaže dalje, gdje je onaj, gdje ti je ono što si skupio od imetka? Da li ti taj imetak može, da li te, ili da li se tim imetkom možeš sačuvati, da li se tim imetkom možeš sačuvati od strahota i strahote smrti? Nikako. Ti si, kaže, taj imetak ostavio onome ko te neće zbog toga hvaliti. I metak si ostavio onome ko te neće zbog toga hvaliti. A dolaziš sa svojim grijesima onome ko ti neće opravdanja naći. Dolaziš svojim, sa svojim tovarima, grijesima, jel tako, onome ko ti neće opravdanja naći. Pred, pred Allahom subhanahu wa ta'ala se nećeš moći opravdati ni za jedan svoj grije. Niti ga sakriti. Zašto? Pa Allah subhanahu ta'ala sve apsolutno po, Čak šta više svjedočit će tvoj jezik, tvoja koža, tvoje ruke, tvoje noge. Sve će pregovoriti. Nećeš moći naći opravdanje. Ostavljaš tvoj imetak, tako, sve ono zašto se žrtvo u životu onima koji te neće zbog toga, zbog toga hvaliti. Što te neće hvaliti? Pa oni to osjećaju kao svoje pravo naslijedili, tako? svakako pripada, nisi ti to njima ostavio, nego tako, svakako morao ići, a neće ti zbog toga hvala, a, a dolaziš onome, je tako, sa svojim grijesima i tovarima, pred kojim nećeš moći se opravdati. Prenos imam Kurtubi, rahmehullahu ta'ala, od jezida, Rakašija da je rekao sam sebi ili za sebe govorio. Teško tebi, o jezide. Ko će za tebe klanjati kad umreš? Ko će za tebe postiti kad umreš? I ko će tvoga gospodara zadovoljiti kad ti umreš? Ko će ga učiniti da s tobom bude zadovoljan kad ti umreš? Pa je ovo važno, je tako? Ako ti ne zadovoljiš svoga gospodara. Ako ti dok si živ ne budeš radio ono zbog čega će tvoj Allah subhanahu tvoj gospodar, sad ćemo biti zadovoljan kad ti umreš, niko neće moći više ništa uraditi da bi Allah s tobom bio zadovoljan. Znači ono što uradiš dok si živ, to je ono što što može učiniti da Allah subhanahu wa ta'ala jel tako, sa tobom bude zadovoljno. Međutim, kad presoriš, kad umreš, gotovo je. Niko više za tebe neće moći ni postiti, ni klanjati, ni uraditi bilo šta, da bi Allah subhanahu ta'ala s tobom bio zadovoljan. A zatim kaže, o ljudi, kako ne plaćete i ne kukate ovaj ostatak svog života nad sobom. Svaki od vas, odnosno svaki od nas je onaj koga kabur traži i kome će kabur biti njegov dom. Zemlja, gola zemlja će mu biti postelja. A njegov jedini sagovornik, njegov jedini s kojim će se moći razgovoriti, koji je prisutan sa njim u kaburu, jeste crv. Nemaš nikog, niskih, ništa da razmijeniš. Samo crvi s tobom. Uz sve to, uz svu tu tiskovu i uz to što ste svi ostavili i što leziš na gruboj zemlji i što si sve to, uz sve to ti očekuješ najteži dan. Tako, najstrašniji dan je poslije toga, tako, dan proživljenja i dan suđenja. U sve to, kaže, ćeš u tom takvom domu, gdje ti je jedini sagovornik crv, ali tako, očekivati najteži, najstražni, najstrašniji dan. Pa kakvo će biti tvoje stanje? a kako će biti tvoje stanje. Kaže imam Kurtobi na drugom mjestu u svom dijelu koja se zove Tevkira, podsjećanje. Kaže, predstavi sebi, sam sebi predstavi, zamisli, a tako, kad te spopadnu smrtne muke i kad počneš stenjati i ječati. Kad počneš stenjati i ječati, jel tako? Uzvikivati i plakati. A oko tebe ljudi komentarišu. Pa neko kaže, jel oporučio šta? Ljudi se oko tebe okupili, tebe smrtne muke spopale, a oni komentarišu. Ovaj kaže, jel men šta oporučio? Ovaj drugi kaže, jeste li sabrali i prebrali njegov imetak? Znate li koliko ima? Treći kaže, već mu je otežao jezik. Pa četvrti kaže, vidi, ne prepoznaje više ni svoje komši. Onaj kaže, nikome više ne odgovara, neće da priča sa nama. Ne može više sa nama ni da priča. Je tako? A ja, kaže, kao da te gledam sad. Zavis sad ovu situaciju. Ja sad, kao da te gledam, ti sve ovo čuješ. Sve njihove komentare čuješ. Ali ne možeš ništa da odgovoriš. Oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a ummet krvari. www.paltal.com put vijednika. Ništa ne možeš da odgovoriš. Pa kaže, predstavi to se, o sine Adama. Kad te onda uzmu takvog, kad sve to čuo, sve to vidio, takvog te uzmu iz tvoje postelje, pa te ponesu da te okupaju, pa te okupaju, pa te u ćefine zamotaju i onda ovi koji te danas najviše grle, ljube, vole, tako? osjećaju se prijatno u tvom društvu. Tog trenutka kad te okupaju, odjednom osjeti da si stranac. Tako? Osjeti strah od tebe, neprijatnost naspram tebe. Sad više ne vole da su u tvom društvu. Ne privijaju se više uz tebe a, ne osjećaju se tako prijatno, jel tako? Sad odjednom osjete strah, jel tako? I najbliža rodbina i komši. Da im je sad da su što dalje od tebe. Da im je sad šta? Da su što dalje od tebe. Zavisli tu situaciju kad za tobom počnu da plaću. A, da plaću, inša Allah, za nama neće naricati ono što je zabranjeno, ali da plaću, jel tako? I kad izađe onaj koji te okupo i kaže gdje je rodbina, gdje su, da ga još jednom vidi. Jednom ga A, samo još jednom da ga vidi. I gotovo, rastanak. Samo još jednom da dođu, malo da se natkuće, da ga vide i odošli. E tu situaciju predoči se <clears throat> Pa onda je spomenuo određene stihove, ja nisam plaho sklon ovim stihovima. Tako. i teško mi je da to prevedem da bi vi do, doživjeli. Međutim, spomenut ćemo sljedeću predaju od Ebu Derda radijallahu an, gdje također upominje smrću pa kaže Trojica me nasmijavaju. Trojica su mi smiješna, evo ja ću ovako prevesti. Trojica su mi smiješna, a trojica me tjeraju u plać. Trojica su mi tako, toliko onaj se sažali na njih da bi plakao, tako? Pa kaže, ova trojica koji me veseli, koji su mi smiješni, tako, i koji, kojima se smije jeste onaj koji se nada dunjaluku, a smrt ga traži. Onaj koji se zadubio u dunjaluk, a smrt ga traži. To je jedan. Drugi, koji je u gafletu, a naspram njega se nije u gafletu. On je u nemaru, a on sam nije zanemaren. To je drugi. Ovaj prvi zadubio se u Dunjaluk, a smrt ga traži. Prvi. Drugi, nemaran, ali naspram, on nije u nemaru, jel tako? Naspram njega se nije u nemaru. On je u gafletu, ali naspram njega se nije u gafletu. On je nemaran, ali on sam nije zanemaren. Allah subhanahu wa ta'ala ga nije zanemario. To je drugi. I treći, onaj koji se smije punim ustima, a ne zna je li Allah subhanahu wa ta'ala sa njim zadovoljan ili nije. E ova trojica, kaže Ebu Darda radijallahu an, ova trojica su mi smiješna. A ona druga trojica ili druge tri stvari koje me tjeraju u plač jeste rastanak sa onima koji voli Muhammed sallallahu alaihi sellem Rastanak sa ashabima Allahu poslanika sallallahu Strahota koju će vidjeti kad dođe smrt i stojanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala na dan kad će tajne biti javna stvar. I ne znam hoće li poslije toga biti džennet ili džehennet. Pa ne znam poslije toga hoće li biti džennet ili džehennet. Ovo govori Ebu Darda. La hawla wa la kuvata ila billah bojao se, jel tako, i ono što ga je uplač tjeralo, strahota smrtnih muka i stojanje pred Allahom subhanahu stojanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala kad će ono što je danas lahko sakrit pred Allahom subhanahu wa ta'ala biti kao javna stvar sasvim poznat sasvim poznat Allaha molim da nam prije oprosti sramote sakri. Zatim kaže Buzer radijallahu an. Vi se rađate radi smrti. Vi se rađate da umrete. Vi se rađate radi smrti. Vi izgrađujete i gradite da bi se to srušilo. I vi težite i nastojite za onim što će proći, a ostavljate ono što će biti vječno. Vi težite za onim što će brzo proći, a zapostavljate ono što će biti vječno. Ono što će biti vječno. Kaže Imam Kurtobi na drugom mjestu u ovom svijem dijelu koji se zove Tedkira. O ti, gdje je taj metak koji si skupio? Jesi li ga pripremio za tegobe i za teškoće smrti? Evo, došao je dan kad su tvoje ruke prazne Sasvim prazne, nema ništa u njima od tog imetka. I dan kad je tvoje bogatstvo zamijenjeno poniženjem i siromaštvom. Pa kako ćeš toga dana izgledati o zatočeniće svojih dijela? O zarobljeniće svojih dijela. O ti koji si otet iščupan, jel tako, između svoje rodbine i svojih prijatelja. Nije ti bio nepoznat pravi put. A koliko si malo brinuo da se pripremiš za putovanje, za daleko putovanje. Tvoje stanje je teško. Zar nisi znao da ćeš morat seliti? Zar nisi znao da će doći ovaj teški dan? Kad ti neće koristiti, rekla, kazala. Tako. Nego će pred tvojim gospodarom tebi biti pripremljeno ono što su tvoje ruke uradile i ono gdje su tvoje noge hodale i ono što je tvoj jezik govorio i ono što se radio ostalim dijelovima svoga tijela. Pa ako ti se Allah smiluje, tebi je džennet, a ako ti se ne smiluje, pa onda je džehennemska vatra. O ti koji si nemaran, naspram ovih stanja, dokad ćeš biti nemaran nad onim što ti dolazi, ili naspram onoga što ti dolazi. Zar misliš da je ovo neka mala stvar, Zar misliš da je ovo nešto bezazleno? Nešto sitno? Zar misliš da će ti išta pomoći? Da ti iko može ili išta pomoći kad dođe trenutak tvoje selitbe? Zar misliš da te može spasiti tvoj imetak? Onda kad te budu upropaštavala tvoja djela. Zar misliš da se možeš spasiti svojim imetkom kad te budu uništavala tvoja djela? Zar misliš da će ti koristiti kajanje nakon što ono ne bude ništa vrijedilo, ništa prihvaćeno, ne bude prihvaćeno? Hoće li ti išta koristiti to što će se za tebom sažalijevati? Tvoja rodbina? Nikako tako mi Allaha, loše je to što procjenjuješ. Zašto nisi bio zadovoljan sa onim što ti je bilo dovoljno? A? Nisi bio zadovoljan sa onim što ti je dovoljno. Niti si se sa haramom mogao zasjetiti. Niti si opomene slušao a ni opomene nisi slušao. Niti si se prijetni Allahovi boja bojao. Niste plašili Allahove prijeti, nego si išao za svojim strastima, bez plana, jel tako, i bez proračuna, znači bez ikakvog plana divio si se skupljanjem i gomilanjem kod sebe, a nisi razmišljao o onome što ti dolazi. O ti koji spavaš u nemaru, dokad ćeš tako spavati i u gafletu biti? Zar misliš ili tvrdiš da ćeš biti prepušten sam sebi i da sutra nećeš polagati račun? da sutra nećeš biti ispitivan. Ili misliš da oko smrti se može potplatiti. Ili misliš da će, kada je u pitanju tvoja smrt, biti primljeno mito? ovako tako? Nema mita. Kad dođe velik smrt. Nikako neće od tebe smrti, smrt odagnat ni tvoj imetak, ni tvoj sinoj. Neće ti koristiti naspram strahota ništa osim tvojih dobrih dijela. Naspram ovih strahota i ovoga što svakog od nas čeka, koriste samo dobra djela. Pa blago ono ko čuje i opomene se. Aleikum i ko ono čime je opomenut ili kad bude opomenut ostvari ispriječi svoj nefs zabrani sebi slijedjenje stra, strasti a ja sam braćo još prije vama govorio da je ova vjera šta uvijek suprotna strastima i da neće uspjet niko ko ne savlada svoje strasti. Ko ne pobjedi svoje strasti neće uspjeti. Pa kaže ovdje ti samo dobra djela i to što si svoje strasti savladao. I onaj ko savlada svoje strasti. I čovjeku će tad pripadati samo ono što je uradio i on će svoj trud do kraja vidjeti. Ustani iz ovog sna, budi se i učini svoja dobra djela pripremom za ovu. Nemoj se nadati položajima dobročinitelja, a radiš djela zločinaca, pokvarenjaka. Nemoj se nadati visokim položajima dobročinitelja, a na djelima si pokvarenjaka i motri na Allaha, budi svjestan Allaha kad si u osami. Budi svjestan Allaha kad si u osami i nek te nikako duga nada ne zavara, pa da zapostaviš djela, pa da zapostaviš dobra djela. A onda je opet imam Kurtobi Rahimahullah ta'ala spomenuo sti, stihove. Stihove će mu za Allahu pomoći ostaviti. Jer ako ih budem provodio, bojim se da neće to jel tako doživjeti kako treba da se doživi. Cilj ovih svih ovih vazova, jel tako, počeli smo od toga kako je Allah subhanahu ta'ala podsjećao i opominjao samog Allahovog poslanika sallallahu Pa kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi spominjao i podsjećao shabe na smrt. Pa kako su ashabi podsjećali jedni drugi na smrt. Pa kako su imami umeta govorili o smrti i podsjećali na smrt. I spominjali smo njihove rečenice i izraze koji su kratki, toliko kratki, ali toliko, znači, upućuju i podsjećaju snažno na smrt, kao kratki spun. Tako? Kad kaže Ebu Derda, vi ste rođeni za smrt. Pa ti spoji odmah. Samo što si se rodio, zašto si se rodio? Da umreš. Pa Allaha molim da ovo dopre do naših srca. I da nas ovi, ove opomene i druge opomene koje možemo naći u knjigama i dersovima, da nam stvarno budu opomene i da budemo od onih koji će stalno misliti na smrt. A zašto je potrebno, braćo, da stalno mislimo o smrti? To je još jedno pitanje o kojem ćemo večeras spomenuti. Zato, braćo, što je stalno razmišljanje o smrti i stalna pomisao na smrt korisna za svakog od nas. I to korisna, višestruko korisna. Zato što stalno razmišljanje o smrti čisti naše duše. čisti naše duše. Zašto? Naše duše su sklone dunjalu, dunjalučkim slastima, užicima i težnjom za njima. Naše duše su sklone, jel tako, i imaju pohlepu da na ovom dunjalku ostanu što duži. E kako ćeš savladat tu dušu ako zaboraviš na smrti? onda se pogotovo prepustio. Čemu? Strastima, slastima i njeroj pohlepi da ostane na ovom, na dunjalu. A onda ako, to prepustiš, onda šta? Ode za grije, za grijesima i ode za haramima. Onda neće imati snage šta? Da ustraje u ibadetima i pokornosti i u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, s druge strane, ako tu dušu odmah slomiješ i stalno misliš na, na smrt, stalno ti je na umu to da ćeš otići i ne daješ svom nefsu dugu nadu i ne udovoljavaš njenoj pohlepi da ovdje ostane, nego je odmah ti podsjećaš, jel tako, da seli i da će selit i tako pobjediš svoju dušu, jel tako, onda ta stalna, stalna pomisao na smrti, i stalna misao na smrt, šta će učiniti? Da ovaj dunjaluk postane mali i bezvrijedan u tvojim očima. Da ti postane bezvrijedan. ništava ko što je. Trenutan, trenutan, ko što je. I nećeš mu davati nikakve važnosti i veličine. Nego se okrenuti šta? prema ahiretu. ako se okrenut prema ahiretu, za taj ahiret šta? Ćeš se stalo nastojati da popraviš, da budeš bolji. Za taj ahiret ćeš se stalo naštima, je li tako? Stalo se naštimavaš za susret sa svrću, sa ahiretom, sa svojim dijelima. Pa kaže imam Ibn Hibban u svom sahiru hadith od Enes ibn Malika radijallahu an da je rekao Resul sallallahu alaihi wasallam Eksiru zikra hadim il Što više spominjte ono što uništava slast. A šta uništava slast? Smrt. ti se nešto omili, sjetiš se valjati sve ostavu. Neće to tako tu biti. A, što više spominjte ono što ruši, uništava slasti. Kaže, to jest meut, smrt. Kaže, zašto to? Pogledajte ovo. Kaže Resul sallaha neće se sjetiti smrti niko kome bude život težak, a da mu pomisao na smrt to ne olakša koga god stjesni život, sjeti se smrti, postaće mu lakše. A neće niko kome na Dunjalu ko bude široko sjetit se smrt, a da ga Dunjaluk nesti, ne stihni. Subhanallah iladim. Znači, smrt je korisna. Tamo kad se razuzdaš i misliš da ti je široko preko Dunjaluka, ti pomisliš na smrt. Hop, stijesni. Što ti je sad potrebno da te smrti stijesni? Da se ne uzoholiš, da se ne zaboraviš. Sjetiš gdje valja ići. Tako? A što ti je potrebno kad ti na bolest, iskušenja pritisnu? Kad vidiš da nema izlaza, sjetiš se smrti šta odjednom ti la? lahne. Pa svakako nekako će izdržati do smrti, ali tako, to je svakako blizu, to je sad, evo, sljedeći trenutak. Kako god mi je, pa smrt je blizu. Jel tako? Smrt je blizu. Neće to dugo, neće ta se dugo trajati. Pa je sjećanje na smrt šta? Korisno i pomaže. Nećemo dugo inšalva. A? Nećemo dugo inšalva. Kad bude vrijeme, kručite ezana, onda ćemo završiti ovu pogledu. Barak, rahimahullahu ta'ala, govoreći o Salihu al-Mariju, kako je on govorio o smrti. Kaže, ako samo jednog trenutka zaboravim na smrt, moje srce se odma pokvari. Ako samo na trenutak zaboravim smrt, moje srce se odma kvari. I to ta svako od nas može da prati sam sebe. Čim malo zaboraviš na smrt, odma da ti je sebe da nešto priuštiš od luksuza. A? Čim malo zaboraviš na smrt, odma bi nešto se priuštio od luksuza. Od, a? I onda ta luksuz te učini da zaboraviš na svoju braću koja su u potrebi. Možda nemaju osnovnih potreba. Šta to znači? Čim malo zaboraviš na smrt, odmah srce kvari, jer to je početak. A na kraju će izaći šta? Na zulu. Poslije kad ne budeš mogao svojim luksuzima udovoljiti kako treba na halal način doći do nečega što je luksuz, onda će biti zuloma i otimačine, tako? Prevari, podvali, da vas smanu tada saču Kaže, na drugom mjestu, Ovo, ako budete mogli ikako zapamtiti ili zapisati koji pišu, stvarno korisno. Kaže, ko bude mnogo se sjećao smrti, bit će počašćen sa tri stvari. Ko bude stalno mislio na smrt, bit će počašćen sa tri stvari. Brzo će se kajati. Čim počini grije, odmah se po, Brzo će te učiniti bit će ubijeđen, njegovo srce će uvijek biti znači na, na jakinu. Je tako? Biće ubijeđen i bit će vrijedan i hitar u ibadetima. To su tri stvari. Brzo će se kajati, njegovo srce će biti na jakinu, i bit će vrijedan. Biće znači hitar kad su u pitanju ibadet. Ne celijent. Ako zaboravi na smrt, bit će ponižen sa tri stvari. Da će odgađati teubu, da neće biti zadovoljan sa onim što mu je dovoljno, i bit će lijen naspram ibadeta. Bit će lijen naspram ibadeta, naspram pokornosti Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa još jednom, onaj ko stalno misli na smrt, brzo će se kajati. Biće na jakinu, odnosno ovdje bit će zadovoljan sa malo. bit će zadovoljna sa onoliko koliko mi je dovoljno. Par zalogaja da održi kičmu uspravnu i dosta mu zadovoljno. I šta će još? Biće vrijedan. Kad god je neki ibadat i prilika da se Allahu ibadat neki učini, on je hitar. A onaj ko zaboravi na smrt i zapostavi smrt, odgađat će te ovu neće mu pada da se kaje za grijehe. Zatim neće biti zadovoljan sa onim što mu je dovoljno. Kod njeg se otvara pohle, pohlepa, tako? Nije zadovoljan sa onim što mu je dovoljno i bit će lijen u ibadetima. će lijen u ibadetima. Nek mu jezim prouči ezan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة حي Prenosi se da je neka žena došla Aiši radijallahu anha i žalila se na tvrdoću svoga srca. Tvrdost srca je osobina koja ne priliči vjernicima, jel tako? Grubost srca, otvrtlost srca. Znači da je, šta znači to tvrdo srca? Bezosjećajno, znači nema opomene, nema prijesnje, nema govora, nema, jel tako, nečega što će to srce smekšati. Tako, bezosjećajno. Ne primjećuje i ne osjeća to tako mnoge stvari. Ljude vrijeđa, ponižava i ne primjećuje. jel' tako? Kad se želi onaj, kad neko želi da ga na nešto pomene i podsjeti, ne koristi, ne dopiri do njega, nema osjećaja. Ne, ne razmekšava se, nije mehko srce. To nije srce iskrenog mu'mina. To nije srce iskrenog mu'mina, je tako? Pa kaže, došla je žena i žali se na tvrdoće svoga srca. Pa šta ju kaže Ajša radijallahu anha? Što više misli o smrti, pa će ti se srce smekšati. Što više razmišlja o smrti, pa će ti se srce smekšati. Pa je to učinila, pa joj se srce smekšalo. Kaže Imam Kurtobi, govorili su učenjaci da je sjećanje na smrt ono što odvraća od grijeha. Omekšava srce i odagnava kod čovjeka pohlepu i radovanje dunjaluku, a olakšava tegobe. Sjećanje na smrt šta? Olakšava musibete i tegove. Isto tako učenjaci su, kako prenosi Imam Kurtobi, spomenuli tri stvari koje će koristiti svakome, jel tako, da omekša svoje srce. Pa prvo, da napusti svako ono na čemu je od grijeha. Da napusti to i te svoje grijehe da zamijeni halkama gdje se izučava šerijet gdje se uči akida, fik, na primjer, tako? Kaže da grijehe napusti, a to, te, to vrijeme koje je provodio u griješenju da zamijeni sjedenjem na halkama gdje se uči Allahova vjera. Jel tako? Gdje se govori o ahiretu, gdje se uči akida, gdje se govori o vjerovanju, jel tako? I da se druži sa dobrim ljudima. I naravno, Sad ako čovjek, na primjer, večeras sjedi ovdje i govorimo o smrti. Govorimo kako su učenjaci govorili o smrti. Nije ona insan koji ovu ovdje sjedio isti kao onaj koji je sjedio pred televizorom. Isto ovo vrijeme. Je li isto njihovo stanje? Je li isti njihov namaz? Je li isto i njihov ima? Ista ubijeđenost u Allaha, u Allahu obećanja? Je li isto njihovo raspoloženje naspram Allaha? Je li ista njihova nada da će Islam uspjeti? I da će on kao pojedinac uspjeti? Ništa nije isto. Znači to je, to omekšava srce. Sjedenje, učenje, izučavanje, podsjećanje. Tako. Druga stvar, da se sjeća smrti. Da što više misli na smrt. I na to da će napustiti svoju družinu i skupinu i da će ostaviti ženu i djecu. Da su više o tome razmišlja. I treće, što je korisno da se srce razmekša, da ide gledati ljude kad su na samrt, Da gleda ljude dok su na samrti. Jer je posmatranje ljudi u smrtnim mukama dobra opomena svakom u smrtnim mukama dobra, opomena svakome. Jer to će odagnati, jel tako, pospanost i nezainteresovanost sa njegovih gornjih kapaka, jel tako? Neće onda drijemat kad to vidi. I neće mu se onda, jel tako, neće mu se onda ništa od kad toliko osladiti. Pogotovo, znači, jel tako, smrt smrtne trenutke i samo sam izgled čovjeka, jel tako, kad, kad ga napušta život te smrtne muke i ti trenuci. Zato upravo ljudi baš te trenutke i te prizore najviše izbjegavaju da da gledaju i da vidi. A baš to treba jel tako da, da insan vidi. Spominje se da je Hasan al-Basri bio kod čovjeka koji je bio u smrtnim mukama pa ga vidio pa kad je vidio kako se muči i kakva su to stanja, vratio se kući sasvim drugačiji. Pa ga žena i djeca zovu na, za sofru da jedi. A on odvija, kaže, jedite svoju hranu. Ono što sam vidio, jel tako? Ono što sam vidio, jel tako, zbog toga izgubio peti. Tjera me da svakog trenutka u ostatku života se za to priprema. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će stalno misliti na smrt. Jer, kaže Ebu Darda, onaj ko stalno misli na smrt, malo će se radovat i neće zavis, zaviditi. Onaj ko stalno misli na smrt, malo će se na Dunjaluku radovat i neće biti zavidan. Zašto neće biti zavidan? Zavist se rađa iz, po, pohlete. A ovaj ko stalno misli na smrt, nema pohlete. Nema začin za, tako, svoju duše je savladao, slomio time. Pa Allaha molim da nas učini od onih koji će stalno misliti na smrt i za nju se pripremati. Da nas učini od onih koji će na najlakši način s ovog dunjavuka preseliti i da nas učini od onih koji će biti sačuvani kaburskog adava i da nas učini od onih koji će, koji će Allah u uvesti bez polaganja računa. Volim Allah subhanahu da nas nagradi najljepšom nagradom, da vas ovo sve saborom i stisljenjem. Volim Allah da nas učini od onih koji su zadovoljni sa malo i koji su zadovoljni s onim što im je dovoljno. Molim Allah subhanahu wa da nas učini od onih koji će spremni dočekati smrt, koji će se brzo kajati i koji će prije nego im pravo računanje i račun dođe sami sa sobom račune svoditi od grijeha se kajati i čistiti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će na islamu preseliti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džennet vode i spasi od džehennema. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne braćim džahidima koji se gore na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi i da nam poveća uputu i znanje. Da, nas, da naša srca na istinu ujedini. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari bereket u našim porodicama, u našim, u našem potomstvu, Molim Allah subhanahu ta'ala da podari u našim imecima. Da ne budemo od onih koji će ih gomilati, nego da ne budemo od onih koji će ih na Allahom putu trošiti. Molim Allah subhanahu ta'ala da nam grije oprosti sramotak sakri, da priđe preko ružnih postupaka naših. Da nas uputi i učeni pretačama na uput. Da nas učini uzrti muslimanima za kojim će se ovaj narod povesti. Molim Allah subhanahu ta'ala da uputi ovaj narod Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi naš narod. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi naš narod. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesni i pomogne dužnicima da vrati svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da meni oprosti ono što sam pogriješio. a istina je od Allah subhanahu wa ta'ala i od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A greške od mene i od šeitana, Allah molim da nam oprosti. Ovdje možete slušati eminentne daje i profesore islamskih nauka, kojima nije stalo do titule, nego samo do islamskog znanja. Koji nemaju plate za svoj rad i koji ulažu vrijeme i metak da ovaj naš napaćeni narod nauče pravilnom islamskom vjerovanju. Ehlen wa sahlen. www.paltalk.com الهدى فيك طهر الندى يا بلاد الهدى أنت مهوى الورى فيك الورى طيبة في الذرى مصطفى في السرى فيك غار حرى كل خير يرى منك غار العدا كل خير يرى من كغار العدا